Musulmanlaň zyýanyna. Muwa muawanatihim alal muslimin diýdigi. Müşrik bilen musulmanlar ýa kapyrlar bilen musulmanlar näme? Uruş etse. Senem kim özüňi musulman diýip, baryp bir kapyryň hataryna goşulyp, ýa hataryna goşulmanam dil taýdan, mal taýdan, göwünlik taýdan Hä? Musulmanlaň garşysyna uruşýan müşriklere, kapyrlara näme? Islendik bir görnüşden ýardam kömekleri berseň, ýa musulmanlaň içindäki näme? Ejiz ýerlerini habar berseň, ýa pylan ýerden gelseňiz ýeňersiňiz, pylan gapydan girseňiz ýeňilersiňiz, şuňalyk musulmanlaň içinde näme? Kapyrlar tarapyna göz bolup berseň näme? Dinden çykýaň. Näme diýýär Allatagala Mäide surasynyň elli birinji aýatynda? Ve men yetewellahum minkum Nireden gorkuzsyn özüňe musulman diyip name musulmandan yeňilmegini isleyaň özüňe musulman diyip name musulmany gyryan name orsa gowy göryan he orsun gyryan musulmanynam yigrenyan nireden sen musulman boljaň we ene ali miran suresiniň bir ýüz We bir ýüz birinji aýetlerinde Allah Tagala näme diýýär? Ýa eýýuhellezine amenu, iman edenlere Allah Tagala näme etýär? Nida etýär, çagyryş berýär, öwüt berýär. Hökmany suratda şu öwüdi alyň diýýär. Eý iman edenler diýýär. In tuti'u diýýär. Eger siz diýen etseňiz diýýär. Feriqan minellezine utul kitap. Ýewreý bolsun, hristian bolsun, ýa şolaryň haýsam bolsa bir toparynyň, feriqan diýdigi. Şolaryň haýsam bolsa bir toparynyň diýenini etseňiz, eý iman edenler! Olar sizi näme derejä ýetirerler, şony aýtýar. Siziň näme käfir biziň ýüzümize gülüp bakanyna seretmeli däldi, o ýüregi bilen maňa nähili bakýar, oňa seretmeli. Taýyp, musulman kapyryň ýüregini nirden bilýär? Ony ýaradan Allaň ylmynyň, Allaň habar bermekliginiň üstünden bilýär. Allah Tagala bize näme diýýär, eý iman edenler! Eger siz diýenini etseňiz bir toparyň, diýýär, ýewreýlerden, hristianlaň bir toparynyň diýenini etseňiz, ýeruddukum ba'de imanikum kafirin. Olar sizi iman edeňizden soň kapyrlyga aýlandyryberterler, diýýär. Ýeruddukum, aýlandyryberterler sizi ýene iman edeňizden soň käfirlige, diýýär. Türkmenler musulman bolmazdan öň kimdi? Kapyrdy. Indi sen musulman bolduňmy, kapyryň, ýewreýiň, hristianyň, kommunistiň, massonyň diýenini ediberdiňmi? Şoň sözünden çykman geziberdiňmi? Olaň diýenini edibermekligiň netijesi näme eken? Seni öňkiň ýalak ýene imanyňy aýryp, näme, käfir bolup barmaklygyňa näme eder diýýär, sebäp bolar diýýär. Taýyp. Indi yzyndaky aýada gaty üns beriň oglanlar. Gaty geň aýada şu yzyndaky bir ýüz birinji aýat. Ýani musulmanlaň oglanlar şu derejede Allaň kitabyny okamaýandyklary. Şu dereje näme din bilmeýändikleri. Näme diýýär Allah ta? Ilki bilen näme diýdi aýatyň başynda? Eý iman edenler, ýewreý, hristiýana boýun bolaýmaň diýenini edäýmäň. Näme üçin? Rabbym Bu soraga jogap diýen ýalak näme etdi? Käfir eder sizi, şoň üçin diýdi. Taýyp. Allah Tagala şeý diýenden soňam musulmanlaň içinde, ha, ýewreý-hristiana boýun bol, şolaň diýenini etýänba men? Diýenini etýänba? Allah Tagalany şolary ýazgaryp näme diýýä? Ve keýfe tekfuruna diýýä, ve entum tutla aleýkum aýatullahi Ve fikum rasulun. Şu zatlardan soň siz nädip kapyr bolubilýäňiz diýýär. Ve içiňizdeden hem Allaň aýatlary okalyp ýörär diýýär. Ve rasuly gezip ýör diýýär. Ölki öwürki musulmanlaryň içinde pygamber gezerdi. Indi pygamber öldi biziň aramyzda pygamberiň nämesi gezýär? Hadyslary gezýär. Şonuň üçin Allatagala inkär edip näme? Bu aýatlar aýdylyp, bu hadyslar eşidenden soňam Keýfe tekfurun? Nädip kapyr bolubilýäňiz? Nädip, nämä kapyra dogan çykybilýäňiz? Öz musulman doganyňyza duşman bolubilýäňiz diýýär. Wa entum tutla aleýkum ayatullah. Wa size-de diýýär, irden agşam diýmän Allaň aýatlary okalyp otyr. Kim dostuň, kim duşmanyň aýdylyp otyr. Taryhyň özem aýdyp otyr ol. Bolýa sen Kuran hadysna hem el ýeterimde däl diýseň. Seň taryhyňa çenli aýdyp otyr seň ýurduň depelän kim? Seň ata babaň gyran kim? Seň ýurduň koloniýa eden kim? Seň namysyňa degen kim? Seň ahunlaňy öldüren kim? Allaň öýüni ýumuran kim? Kuranlary üýşürip üýşürip ýakan kim? Musulman ahunlary ulamalary sürgün oňa muňa sürgün eden kim? Hatda Kuran hadysa gelmeseň taryh hem aýdyp otyr. Şu zatlardan soň, şu wagtky özüne musulman diýenler, Allaň aýatlary okalyp otyr. Hadyslar aýdylyp otyr. Hatda taryhlaram näme aýdyp otyr. Seň dusmanyň kim? Seň dostuň kim? Şondan soňam näme Allah Taala näme diýýär? Wa keýfe tekfurun? Nädip kapyr bolup bilýäňiz diýýär. Wa men ýatasim billah. Şoň üçin Allah Taala näme Bizi ýalak onuň dininde gezjek bolýan musulmanlara näme diýýär? Olar kapyrlygy saýladylarmy? Şu zatlardan soňam näme? Käfir boldularmy diýe? Olar bilen işiňiz bolmasyn diýe. Siz näme gaýym boluň diýe? Ve men ya'tasim billah. Kim Allah'a gaýym bolup bilse diýe. Ve men ya'tasim kim Allah'dan ýapyşyp bilse diýe. Allah'dan ýapyşmak oň dininden ýapyşmak. Oň Kur'anyna gelmek, oň pygamberiniň ýoluna, hadisyna gelmek. Kim Allah'dan ýapyşsa diýe, fakat hudiye şübhesiz diňe şol Hä, hudy ýa gönügerdi ýa ilä syraty mustakym, dogry ýoluna diýýär. Dogry ýola gönükmeklik, dogry ýola düşmeklik, hakdan bolmaklyk, haky bilmeklik. Nämeden ýapyşmaklykda bolýan eken? Alladan ýapyşmaklykda. Allaň dininde gezmeklikde, Allaň kitabyny okamaklykda, Rasulallaň sünnedine gelmeklikde. Emma kapyrdan ýapyşmaklyk, olarda tutunmaklyk, olaň ylmyna dolanmaklyk, o zatda hak hidäýet ýoly ýok.